auscultu cae ripetu. Porzio septec hoc. Dum train veturado al venis al voco. Subite la posh sonoris. Al vocis amico, petanta pri helpo. Ni longe babilis pri multai afferoi. Sidante in busso, mi daure auscultis. Tre belain racontoin pri ocasintagioi. La bona amico necessis paroli. Post iom da tempo, li tamen silentis. Mi povis nun fari la urban promenon dum ciu mi pensis pritiui racontoi. Sur monto mi spiris la bonan aeron, cae giuis sun brilon dum mia promeno. Promeno ja havas efficoin mult flanke. La sango pli bone trafluas la corpon, pli gravas ancorau anima bon farto. Por vivi felice, agrable, cae bone. Mi core salutas la Cina in lernantoin. Mi alte apresas ilian fervorum. La lando tre gravas por nia afero gi esta signifa por monda progresso. Unuan impreson ricevis la gruppo pri gravai aspectoi de vintra turismo. Precipe montrigis che quelcae proiectoi signifus tro chargion de tiu peisaggio si tutte sincere confessis eraron. Si ancau solene promessis correcton. Si volis plenumi citiun promesson. Sed si ne capablis pro forta resisto. La institutio de malsanuleio, ja estas signifa en nia socio, pro tio necessas attenti finanzoin. Char crescis la costoi, pro tro da masinoi. Alt agiai personoi desiras daurigi la vivon ancora o laueble sen change. Technicae changigioi hodiau tre oftas sed tio por homoi tre agiae ne taugas. Relerni la vivon ja estas tro strece, cae tio superas la fortoin de homoi, se ili pro agio besonas tranquilon. Mem stara in decidoin ja ili desiras la economio favoras iunuloin. Char ili possedas la potenzialon por usi la novain technicain rimedoin. Productoi nun estas faritai por ili. Ni devas compreni la situazion firmaoi ja devas disvendi productoin, laueble grand quante al siai clientoi. La economio besonas crescadon. La tempo laboras por nia afero. La angla atingis jam sian plafonon. Do restas besono pri lingvo pli clara. La angla montrigas suffice sen orda. Per lingvo razia, cae tamen bel ni povos convinci la mondon pri shangio. Ciu vere, eterne, nin regu la angla? La angla lingvanoi ne estu la mastroi. Scienzo, culturo, cae arto presentas essenzan havajon por ciui popoloi. La monopoligon ni clare rifusas. Ni volas labori por monda progresso necessas apresi socia in valoroin. Per solidarezzo ni povas progressi. Nur democratio pazigos la mondon. Regantai stelistoi nur semas malpazon.